kugira ibe yahejeje kuyiriha amafaranga yayo yo guheraheza kubaka isoko y'inya burumba kigiye kurangira kw'igenzo rya 2025 kwezi kwa rusamuno mwaka navyo nyene ni murano makuru subire ndabaha ikaze mwese Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Subirinda baramutse ano makuru tuyahere kujanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Republikani intwaro rusangi ya Kongo Felix Chisekedi Chirombo ariko aragera hano mu Burundi akaba ari umunsi ugira gatatu uyu mukuru w'igihugu ari na mugenzi w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bariko baragenda ibice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi iyo nkuru kujanye n'ivyo bariko barakora tukaja kwigaruka ku makuru yacu yo ku Integuro y'ibwirizwa ryerekana ingene uburyo leta iba yabukoresheje mu mwaka urangiye wa 2020 ushira 2021 iri kwirashikirizwa mu nama nshinga mateka kuri uyu wa mbere umushanganje w'igaca leta Domitien Ndiho kubgayo amesha ko ku buryo bwari butekanijwe burenga imiliyaridi igihumbi n'amajana ane ayabonetse kuri ayo yatekanijwe ararenga ibice ijana ku ijana yombi kuri aya mafaranga ayinjiye mu kigega angana n'imiliyari ibihumbi n'amajana atanu na mirongo itandatu n'icyenda miliyoni majana atandatu na mirongo icyenda na zitandatu ibihumbi majana atandatu na mirongo icyenda na bitandatu n'amajana umunani n'atatu y'amafaranga y'amarundi ni ukuvuga ko ugereranije ayabonetse yari yandikanijwe usangantwara rengeje ijana ku ijana gushika ku na cumi ku ijana byari bitegekanijwe rero yuko hari n'uburyo leta izokoresha kugira imigambi itandukanye irambuke imigambi y'iterambere cyangwa ibikorwa bya minsi yose igihugu gishobora kuja mu ngiro hakaba hari hategekanijwe yuko hazokoreshwa imiliyaridi ibihumbi n'amajana atanu mirongo irindwi na e, e, e, zitandatu miliyoni ijana na mirongo umunani na zine amajana umunani n'atanu n'ijana na mirongo itanu n'atandatu y'amafaranga y'amarundi ariko nk'uko tubibona ko n'uburyo bwari bwiyongereye ayakoreshejwe angana n'imiliyari igihumbi n'amajana atandatu na mirongo icyenda na zine miliyoni amajana atanu na mirongo irindwi na zitanu amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda n'amajana atanu na mirongo irindwi n'umunani y'amafaranga y'amarundi tubishize tujyana no kuvuga ko ari nyinshi ijana n'umunani cyane Wira kabari umushikanganje wiga ca leta Domitien ndiho kubgayo mwije y'umutekano abantu batatu nibo baraye bakomerekejwe na grenade yatewe nkige cy'isaha imwizi joro hari kuri uyu wa Mungu shira umunsi wa mbere mu rugo rwo rugeregere muri commune Rugombo komiseri ajejwe igipolisi mu ntara amenyesha ko abo bantu bace bajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru vya Cibitoke akamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane abakoze iryo bara nica bitumye abanyagihugu baho mu rugeregere bakamenyesha ko ugo rugo rwatewemwo iyo grenade gwahora gwagirizwa ibijanye n'uburozi mustanteri wa komine rugombo manira kiza Gilbert nawe nyene aremeza ko amatohoza yatanguye agasaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwagirizanya uburozi aho rero hakemeza ko hari ntihaheze iminsi hari inkaratasi zizunguruka zitagira ko umukono zagiriza abantu ko ari abaruzi. amakuru yacu arabandanya ikiringo ca nyuma ishirahamwe mitrakome ryahaye komine makamba kugira ibe yahejeje kuyiriha amafaranga yayo yo guheraheza kubaka isoko y'inyaburumba kigiye kurangira ku igenekezo rya mirongo na gatanu rusama uno mwaka turimwo iryo sango nyene niryo ritangwa n'inama mpanuzwa jambo ya komine kuba hafise amazu batarariha aho ivuga ko uwo hazogera ataraheza kuriha inzu yiwe komine izoca idandaza kuca munara igasubizwa amafaranga yakoresheje bamwe mu bahafise amazu bakavuga ko batararonka amafaranga bagasaba ko ico kiringo cyo kongerezwa inkuru tubaza Elize kwizera amafaranga y'amarundi angana ni miliyoni ijana na mirongo itatu n'umunani n'ibihumbi amajana ane n'ijana na mirongo icyenda n'ane niyo komine makamba yishuzwa n'ishyirahamwe mitrakome yo guheraheza kubaka inzu z'ubudandarizo zigera ku ijana na mirongo itanu na zitandatu ziri mu maburoke ashika kuri ndwi y'isoko nshasha y'inyaburumba ariko ubu hakaba hasigaye gutangwa amafaranga ubwo miliyoni mirongo ibiri na zine nk'uko bishyikirizwa n'icegera cy’umukuru w'inama mpanuzwajambo ya komine abafise inzu muri iryo soko akaba ari ubwabo batanguye kwiyubakira komini imaze kubona ko ibikorwa bitariko birihuta iyi soko ishyirahamwe mitrakome iri naryo rikaba ryasanze basa n'abariko baraheraheza kuduza impome aho ryashyitse riheraheza rigira ko risakara ibindi byose harimo no kugara bikaba byakozwe na bene izo nzu kubera ko amasango yagiye aratangwa atubahirijwe ishyirahamwe mitrakome yahavuye itanga isango ya nyuma yo kuwa mirongo ibiri na gatanu rusama mu gihe hari abavuga ko atamahera bafise muri kino gihe naho ngo bamwe boba baciwe intege n'ingingo ziheruka gufatirwa abafise inzu z'ubudandarizo mu isoko nkuru ya Makamba aho basaba ko ikiringo cokongerwa inosa n'impagaritse icegera cy'umukuru w'inama mpanuzajambo ya komine asigura ko bidafashe kuko muri bo hari abafise inzu zirenga imwe kandi hakaba hari izo bamaze kurihira akavuga ko iyo sanga igeze abazoba batarariha inzu zabo zizoca zidandazwa icamunara ivyo bitabaye muzoca muriha les intérêts de twari tumvikana yuko abantu bose buriha gushika itariki mirongo ibiri na zitanu bandamukiza kugira ngo kuri mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa gatanu aba ariho turiha turakomba rero harabayeho ingorane kuko hasigaye abantu bakeyi bari kurusha muri abo bantu bari ku bushi batarariha harimo abari bafashe kasere zimwe usanga umugabo wararishe zitatu imwe irasigaye iyo imwe zoca igurishwa igihe iyo tariki ya mirongo irindwi na zitanu igetse akamenyesha ariko ko uburyo bakoresheje bazobusubizwa ariko komini itazokwemera kuyatangana inyungu imakamba erize kwizera ku bwa radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba rero isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu amakuru yacu tuyabandanirize mu bijyanye n'indero aho kwitegurira ikibazo kirangiza ishuri shingiro kongo nasiyonale biri ko bigenda neza ku mashuri amwe twagendeye hano mu gisagara ca bujumbura nko ku ishuri lise notre dame dorohero hamwe na lise dirake tanganyika abayobozi b'amashuri basigura ko intonde z'ibyirwa zari zitekanijwe zaheze zose inkuru ya twateguriwe na ridi gahimbare bamwe mu banyeshuri bo mu mwaka w'icyenda twaganiriye nko kuri Notre Dame de Rohero bavuga ko naho ikibazo giteye ubwoba ariko biteguriye kugitora ubu ngo bariko bakora imyimenyerezo épreuve type mu kwitegura icyo kibazo nivyo birateye ubwoba natwe yaduteye ubwoba muga tubandanya twiga dushiramwe ingufu kugira tumenyekanishe ishure ryacu ko dufite ubwenge naho twahejeje ivyigwa tubandanya twimenyereza dukoresheje ama épreuve type yasohotse ikibazo turakiteguriye neza ubu turi turatanga ah, amariviziyo mu gice cya kabiri twarakoresheje tesite kominare d'entrenema konko nasiyonare ubu n'igice cya gatatu rero turi ko turakoresha tesite provinsiyare d'entrenema konko nasiyonare twarakoresheje mbene na tesite diyoseze ku ruhande rw'abanyeshuri ikibazo kirateguwe neza bariko barakora ama privetipe barayafise bariko barakora imyimenyerezo yose hama abarimu turabafasha eh, je nibaza ko umwimbu uzogenda neza eka no kwishure isezira Tanganyika ya kabiri naho nyene imyiteguro iri kigenda neza roha nkengurutse n'umuyobozi w'iryo shure imyiteguro tuyigejeje kure eh, ibyigwa byose byari bitegekanije eh, twarashoboye kubiheza ku mwanya n'ikigwa usanga ari kinini gihora kigorana guhezera kenshi bita siyanse tekinoloji nacyo nyine abigisha barahejeje ku mwanya kuko eh, abana bo mu mwaka w'icyenda no mu gihe cy'ibiruhuko bagumye biga rero navuga ko ku ntonde z'ibyigwa nta kibazo dufise turi ko turagira isubiramwo turi ko turafasha abana gusubiramwo Eh, ibyigwa byose babonye muri mwaka w’ishure bakoresha na bimwe bita my private tip ikibazo kirangiza ishure shingiro konko national cyaba gizotangura gukogwa igenekezo rya mirongo na rimwe uku kwezi nk'uko umushikiranganji w'indero aheruka kubitangaza buraca bugacana ayandi mu nkino guca n'ayandi y'inkino urukino rwa handball ruhagarikirwa n'umugwi w'abahagarikizi bagira kuri batanu baba barongowe n'umukomiseri ari nawe afata ingingo ya nyuma yo hibonekeje amatati mu gihe cy'urukino Erike nkuru nziza batazira amatero umuyobozi w'umugujejwe kumenyesha amakuru mwishiramu y'inkino za handball mu Burundi amenyesha ko abo bahagarikizi mu gutanga amanota ko bisunga amategeko mpuzamakungu agenga urukino rwa handball bucanandi inkino na Jean Marie Vianney ngenda kumana Urukino rwa handball ruhagarikirwa n'abahagarikizi batandukanye muri bo haba harimo babiri baba bari mu kibuga bajejwe kwandika amanota hamwe n'ibitsindo n'umukomiseri abari karakurikirana ingene urukino ruriko rwagenda ni siguro itangwa na Eric Nkurunziza azwi cyane ku izina rya Amateur n'umuyobozi w'umugwi ujeje kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe ry'inkino za handball mu Burundi Urukino rwa handball ruhagarikirwa n'abahagarikizi babiri bafise ububasha bahabwa n'amategeko mpuzamakungu agenga bavuga urwo rukino abahagarikizi kandi barafise abandi bahagarikira babiri bari kuri table bandika ibitsindo ana uwundi ashobora gufata umwanya urwo rukino rumara hariho n'uwundi mukomiseri ategerezwa kuraba ko urukino rugenda neza kugira ngo hamaze kuba ingorane amenye uko bica bigenda iyo habaye ikibazo mu gihe cy'urukino abo bahagarikizi baca bavugana n'uwo mukomiseri bagaca bafata ingingo ibereye mu gihe habaye ikibazo wowe navuze yitwa umukomiseri ajya hamwe n'abahagarikizi ko ari bane bagaca bafata ingingo ngingo bivanye n'uko hari abantu bashobora kwitwara canke urukino rutagenze neza abo bahagarikizi kandi mu gihe c'urukino bategerezwa kuguma barabana barabira hamwe amakosa abari karaba mu kibuga nk'uko Eric Nkuru nziza abandanya abishikiriza abahagarikizi bategerezwa kuguma barabana baraba amakosa ariko araba hariho umuhagarikizi ashobora kuba ari hagati mu kibuga araba amakosa yo mu kibuga hamwegereye n'uwundi aba yegereye izamu yemeza igitsindo mu kwemeza igitsindo uwo muhagarikizi ategerezwa kuduza ukuboko agacavuza n'ifirimbi inshuro zibiri dutsindo mu gucemera duza ukuboko akavuza n'amafirimbi abiri hanyuma base gutanguza umupira kugira ngo ucinjiye kugira ngo abandanye mu rindi goro kuvuga mu rindi zamu uwo muhagarikizi ashaje hagati ubundi agasha yegera izamu kugira ngo nawe aze kwemeza igitsindo mu gihe ubundi azaba bari hagati uwo muyobozi w'umugwi ujeje kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe ry'inkino za handball mu Burundi avuga ko abagarikizi mu gutanga amanota ko bisunga amategeko mu mpuzamakungu agenga urwo rukino eh, muramubona yuko muri handball ari urukino eh, ruhuza imigwi ibiri hariho abavuza ko binjiza n'abandi bagomba kwinjiza nubwo yuko bishitse bakarengana mu defense binjije nubwo yuko iyo ntitarinjira ntamajyinjiye umuhagarikiza cyemeza ko cinjiye atakosa ribaye canka akahagarika mu gihe abona yuko bitaciye amategeko muri ibyo baba bariko barakina urukino rwa handball ngo rukinwa mu kiringo cy'isaha ku bantu bakuze hamwe n'iminota 50 ku bana nko nk'uko bibandanya bishyikirizwa na nkuru nziza mu cy'urukino urwo rukino kandi bari rumara umwanya rungana n'iminota mirongo itatu kuvuga bashaja kuri mu karuhuko hama agashaza agacaza ubundi mwanya w'iminota mirongo itatu kugira ngo urukino rurangiye no kuvuga urukino rwa handball rumara umwanya w'isaha ku bantu bakuze hanyuma n'iminota mirongo itanu ku bantu bakiri bato muri bucana yandi y'inkino izokurikira Eric nkuru nziza batazira amateur azodusigurira ibisabwa kugira umuntu waba abumuhagarikizi w'urukino rwa handball hamwe n'ibiha ibihano bihabwa abahagarikizi batisunga amategeko mu gihe baba bariko barahagarikira amahiganwa tugushimire jean marie vianney ngendakumana imbere ko dusozera no makuru dukubitire mu yavugwa mu makungu tuyahere mu gihugu ca Chade aho imigwi ikomeye y'abagwanyi bo muri ico gihugu iri mu biganiro idohani muri Qatar kuva ku igenekezo rya 13 ntwarante uno mwaka yasavye kuri wa gatandatu igenekezo rya 2021 rusama mu itangazo basohoye ire kugwa gihuta kandi atagisabwe ry'abarongo ya mashira madaharinira inyungu za politiki bagira kuri batandatu nk'uko tubisoma ku rubuga rw'amakuru rw'iradiyo y'abafaransa RFI ngo abantu bari barahagaritswe baca barafungwa inyuma y'imyerekano yari yatunganijwe ku igenekerezo rya cumi na kane rusama yo kwiyamiriza politiki y'igihugu cy'u cy'ubufaransa mu gihugu ca Chade bagirizwa ibijanye n'ubwononyi no gutera imigumuko mu banyagihugu nayo mu gihugu cya afurika y'epfo harabaye imyuzure muri icyo gihugu inyuma y'iminsi ibiri haguye imvura idasanzwe ibyo bikaba byabereye mu gice cy'ubuseruko bwico gihugu ntabahasize ubuzima ariko abantu baba amajana abiri mirongo itanu nibo batabawe mu kubakingira hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu buca ari ku munsi wa mungu ariko ngo nonekaye ni byinshi nk'amabarabara yatwawe ibiraro byacitse imiduga igatembagara nkuko navyo nye tubisoma ku rubuga rw'amakuru rw'iradio y'abafaransa RFI amakatiye yo mu gisagara kirimwe abantu benshi nka Durban yarononekaye kubera imvura aguye mu minsi ibiri heze mu mpera z'ukwezi kwandamukiza imvura nyinshi yaguye yakoze ku bantu bagera kuri majana 450 aha niho dusozere ano makuru ariko imbere y'uko dutandukana ndabibutse ko inyuma yayo muca mukurikira amakuru yandikwa n'ibinyamakuru vyo mu karere kuri mwebwe rero mutashoboye kudukurikira tukiyatangura mu nkundire ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mwabyumvise ko mu nama nshinga nshingamateka bari bashyikirizwa ibijyanye n'integuro y'ibwirizwa ryerekana ingene uburyo leta iba yarabukoresheje mu mwaka urangiye wa bibiri mirongo ibiri n'ushira wa bibiri mirongo ibiri na rimwe ibyo bikaba biri bisigugwa bisigurwa n'umushikiranganji leta domisien ndiho ku bwayo muri ano makuru tubabwiye ko uno munsi gatatu mukuru w'igihugu ca repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo felix Chisekedi kirombo ariko agendera igihugu cy'u Burundi mwabyumvise ko mu bijanye n'urwo rugendo ajya gusozera kuno uno munsi ibyabaye tuja kubishikiriza amakuru yacu yo ku mugoroba nayo muri bucanandi y'inkino mwumvise ko twabaganiriye ku n'urukino rwa handball ruhagarikirwa n'umugwi w'abahagarikizi bagera kuri batanu mugenzi wa jean marie vianney ngendakumana yayibaciye ku mayange yo mu karere ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro bya radio isanganiro ndabahaye ikaze muri ano makuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru by'akarere Ikinyamakuru Actualité CD chandika mu ijambo ry'umutwe ko mu kwiyamiriza ibitero bikoregwa igisirikare cya Congo hamwe n'igisirikare ca ONi Bintu Keita asaba umugwi ugwana M23 kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara uwuserukira umunyamabanga mukuru wa oni rdc umukenyezi bintu keita ategeka abagwanyi ba M23 gushira hasi bigwanisho hisunze umugambi w'amahoro wiyemejwe n'abatware b'igihugu kibanye ca Kongo igihe bari muri Nairobi muri Kenya Icho kinyamakuru Actualité CD kivuga ko uwo mugwi wa M23 wateye kirindiro cy’abasoda ba Kongo kiri ishangi mu karere ka Rucuru muri Kivu y'uburaruko abo baranateye igisirikare cha Monisco cyafashije bari kumwe n'igisirikare cha Kongo mu gukingira abanyagihugu ibyo bitero rero biriyamirizwa n'urongo igisirikare cha Monisco itangazo ryasohowe ni gisirikare cha Monisco Keita Bintu asaba bagwanyi kuja mu mugambi wo kwakwa ibigwanisho bagashigwa mu buzima busanzwe uwaserukira umunyamabanga mukuru wa ONU arabazwa n'abanyagihugu baguma bahunga kubera izo ngwano ukulimbura ingaruka z'izo ngwano hamwe n'ibikenewe mu gufasha biriko birakogwa bafatikanije n'amashira hamwe n'ibigo bibijejwe mu gushima ubukerebutsi n'ishaka ry'ingabo za ONI naho zikorera mu bihe bigoye umukenyezi Bintu Keita yibutsa ko izo ngabo zishyigikiye leta iharanira intoro rusange ya Kongo n'abanyagihugu baho kugira ngo hagarukanwe amahoro n'umutekano mu buseruko bw'icyo gihugu banafashe gukura ibigwanisho mu migwi yose byitwaje umugwi ujejwe imbibe n'amatora uri kurahura n'abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu byandikwa n'ikinyamakuru The Standard abakuru b'uwo mugwi ugejejwe amatora n'imbibe bariko bakora inama yo kwandika abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu cya Kenya bitegekanijwe ko iyo nama ikoreshwa n'umuyobozi ajejwe amatora abanyepolitike baharugwa mu macumi bamaze gushika umukenyezi ari mu bahiganwa yigenga na Zrin Omar amaze guhiganirwa kugeza ubu ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro zitatu yemeza ko umugujejwe amatora imbibe yebesi ushaka kwiba amatora Omar akemanga ko uwo mu gutegeka abakandida bigenga gutanga amazina y'abanywanyi babo hamwe n'amakopi ya muntu zabo avuga ko ibyo azobishyira mu butungane Nazrine avuga ko umugambwe azimiyo la umoja one umukandida wayo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Raila Odinga yategerezwa kubuzwa kwitaba amatora aza icyo kinyamakuru cyandika kandi ko urwaruka ruhamagariwe kwitabira isekeza rijyanye n'amahoro uburobyi n'ubutunzi nk'uko byashyikirijwe na Dr Francis Owino mu zo kugurura inama mpuzamakungu igira kabiri ku mahoro umutekano n'umubano mu kigo mwayi kiri muri kaminuza yitiriwe umusozi Kenya itika kuri uyu wa gatatu leta ihamagarira urwaruka kugira bateze imbere amahoro banongereze ubumenyi kugira ngo bahangane n'imishamirano Francis Owino yavuze ko ibibangamiye umutekano byunyuwe n'ubukene ukutamenya gusoma ukubura akazi kuronka ibigwanisho byoroshye hamwe n'imbibe zidacungerewe bikwiye na ikinyamakuru mwananchi chandika ko ubusuma bushasha buciye ku bubeshi buteye ingorane bakenyezi Dar es Salaam Kilimanjaro ni umukuba mushasha w'ubusuma ikinyamakuru mwananchi kivuga ko ivyo bishika iyo bakenyezi bamwe bamwe bategerezwa kuriha abo bahora bagendana kugira ngo ntibashire ahabona ku mbuga bumenyi amasanamu yabo bari gusa ivyo bikora kandi n'abapfakazi abakenyezi bafise abo bubakanye bitumwe n'ingorane zo mu miryango cyangwa kwipfuzanya bagwa muri uwo mutego wo kurenga ibigo bakabafata amasanamu batabimenye ayazohava akoreshwa ikindi gihe amatohoza yakozwe ku banyagihugu yerekanye ko abakenyezi n'abigeme bakundana n'abantu bahuriye ku mbuga ngurukanabumenyi ni ngaha rero amakuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere aciyagarukira mwayashyikirijwe na didiye niyo nzima na vestine butoyi naho butaha amakuru yo mu karere